değineceğiz inşallah vakit yeterse. Öbür tarafta diyor ki asa en yekunu hayran minhum. Olur ki diyor o senin veyahut da sizin eleştirdiğiniz kadınlar veyahut da kadın veyahut da erkek sizden daha hayırlı olabilir veyahut da daha iyi olabilir. O Allah katında sen Allah katında sen o senin eleştirdiğin erkek veyahut da senin eleştirdiğin kadın o eleştirilen kişi Allah katında, Allah nazarında senden çok daha değerli olabilir. Değerlilik, değerlilik böyle boyda posta değil ki gözlerde, sakalda, burunda, efendim bayazlıkta, siyahlıkta değil ki. Bilal-i Habeş radıyallahu teala kömür gibi simsiyah, tamam mı? Muad bin Cebel bembeyaz olmasına rağmen İbn-i Sevde dediği zaman aleyhissalatü hani vesselamın huzurunda dedi ki ya Muad entemru'um fike cahiliye Allahu Ekber Yabnes Sevde diye onu küçümsedi Muad bin Cebel radıyallahu teala çünkü Muad bin Cebel radıyallahu teala beyaz bir kişiydi. Ama doğru söylemesine rağmen değil mi? Doğru söylemesine rağmen. Yani siyahtır gerçekten. Ama o siyahlıkla bu siyahlığı o o kadına veyahut da o kişiye kim verdi? Allah Celle Celaluhu verdi. Allah dileseydi onu da siyah yapabilirdi. Ama Allah Celle Celaluhu hikmetine uygun işte bir kısmını siyah bir kısmını beyaz bir kısmı sarı bir kısmı şu bir kısmı şu yarattı. Tamam mı? E neden sen bu kişiyi o Allah'ın ona verdiği tamam mı? Kaderen kaderen ona verdiği o renkten dolayı onu küçümsüyorsun. Kaderen ona verdiği o boydan dolayı onu eleştiriyorsun. Kaderen ona verdiği o büyük burnundan dolayı eleştiriyorsun ve alay ediyor küçümsüyorsun. Kaderen o siyahtır sen beyazsın. Kaderen o kültürlüdür sen kültürsüzsün. Kaderen o zengindir sen fakirsin. Kaderen o şehirlidir sen köylüsün. Kaderen o zayıftır sen kuvvetlisin. Allah Celle Celaluhu bunu o şekilde yaratmış. Madem ki bu kaderen Allah Celle Celaluhu verdiği bir şey ise, bir fıtrat ise nasıl olur da sen gelip de bu Allah Celle Celaluhu'nun verdiği bu fıtratı küçümsüyorsun. Aynı zamanda burada Allah Celle Celaluhu'nun halkına de değiniyorsun. Ey o yarattığı şeyi bile kim yarattı bunu? Allah Celle Celaluhu. O zaman sen burada haşa ve kelle Allah Celle Celaluhu bile bu şeyden nasibini alıyor. Ama insan hiç farkına varmıyor. Dedi ki ya Muaz entem ru'un fike cehliye. Ey Muaz demedi, demedi sen cahilsin. Sen cahiliyesin. Yok. Ey Muaz dedi sende bir cahiliye var dedi. Bir cahiliye ahlakı var. Çünkü cahiliye döneminde, cahiliye dönemindeki insanlar küçükleri devamlı küçümserlerdi. Ben filan kişinin, ben filan kabiledeyim. Ben nesebim şudur, faslım budur, memleğim budur. Diğerlerini küçümsüyorlardı. Bu kimin ahlakıdır? Bu cahili insanların ahlakıdır. Ahlaksız insanların ahlakıdır. Ama kişi İslam'a girdikten sonra işte bu tür ahlaktan ne basma gerekiyor? Sıyrılması gerekiyor Müslüman bir kişi. İşte orada Muad bin Cebel ne kadar her ne kadar Allah katında değerliyse de o sözü söylemesi Allah katında en kötü söz olduğu için Aleyhisselatü Vesselam onun yüzünde dedi ki ey Muaz sende cahiliye adetlerinden ahlakından pis hasletlerinden sende bir haslet var dedi. Nedir? O Müslüman siyah kardeşini küçümsemenden dolayı. Muad bin Cebel aleyhissalatü vesselam bu sözün ona söylediği zaman Muad bin Cebel sabaha kadar yatamadı. Keşke diyor şimdi Müslüman olsaydım da ey bu sözden sonra Müslüman olsaydım da bu sözü söylemeyeydi. Ne yaptı Muad bin Cebel radıyallahu anh? Bilal radıyallahu taala anh'ın erken camiye gidip ezan okuyacağını bildiği için radıyallahu anh o karanlıkta şimdiki gibi kahraba, elektrik falan yok. Gitti ve Muaz e, Bilal radıyallahu taala anh'ın kapısının hemen önünde kafasını koydu ki kapıyı açar açmaz çıkacağı zaman ayağını ilk atacağı zaman Muad bin Cebel'in başı üstüne gelecek. Şu samimiyete bak. Şu ahlaka bak sen. O kelimeyi belki kastetmeden söylemiştir. Ve ben inanıyorum ki Muad bin Cebel onu kastetmeden söylemiştir. Ey dili üzerinde öyle geldi kadere subhanallah. Hata etti yani. İşte o hatasını düzeltmek için radıyallahu teala an ancak ben kendimi bu şekilde affettirebilirim diye Bilal radıyallahu teala an kapıyı açıp ayağını attığı zaman Yumuşak gelince anladı ki bir insandır. Bas dediği Muad bin Cebel. Ne yaparsan sen haklısın, ben haksızım. Hemen onu kaldır. Ne olur dedi. Yapma. <clears throat> Biz kardeşiz, sen benim kardeşimsin. Vallahi dedi kalbimde bir kadarla kadar bir şey kalmadı. Bitti gitti. O şey yaptıktan sonra. Ama Ali Satt ve Vesselam'ın çok değer verdiği o kişiye o sözü ona sarf etmekten hiç çekinmedi aleyhissalatü vesselam. Entemru'un fike cehiliye yaman. Subhanallah azim. İşte dikkat ediyorsanız eğer Muad bin Cebel o hadiseyle, o fiille kendi hakkını helal ettirmemiş olsaydı belki bu Bilal'ın kalbinde belki ölünceye kadar bu kalacaktı. Allahu alem. Ve dikkat ediyorsanız Bilal'ı işkence, Bilal'e işkence yapan kişi Ubey bin Halef, Abu Cehel, Abu Leheb ve bu gibi kişiler biliyorsunuz Bedir Muharebesi'nde o burada kaldı. Ve Muharebede savaşa girdikten sonra Bilal kimi arıyordu? Ubey bin Halef'i arıyordu. İntikamını almak için. Çünkü o işkence, yaptığı işkence, eziyet burada kaldı. Silinmez kolay kolay. Emin olun alay küçümsemek de insanın kalbinde bu şekilde kalır. Peki bu alay eden kişi alay ettiği kişiyi nasıl